Jean-Philippe Amorena, zu sarako jikako uh, eh, zira eta igande untan. Kasi kortero bezala, kontrabanisten eh, eguna eta lasterketa iraganen da beraz saran. Bon, ez da lehen urtea iten duzuela hori, eh, lasterketa historiko bat da erango nuke. Ba, ingo zugu lehen urtea da gure elkarte bezala da laugarren, bosgarren urtea antolatzen dugura gu sarako jikalkarteak, erriko txarekin lehen uh, turismo buruan antolatzen zuten eta hoi uh, lege behioik eta ezin dute horiek antolatu. Odan, egiko txak eskatu zuen elkarte bateri eta nola guk usaila dugu no, uh, menira antolatzeko guri, guri urbildu ziren. Historikoki badugu behogoi eta piko urte ez, badela hori sarano? Uh, aurten izango da behogoi eta malau garrena, espainioan ez uh, trompatzen, uh, bai, behogoi eta malau urtea, orduan hasi ziren mila behatzion eta irrogoi batian nola, eta jakin duten alabera bi urtez etzen egin eta beste urte batez beruen gatik uh, eh, guk erabaki gunez antolatzea lasterketa hori. Honan uh, eh, bat kontrabatistak hemen saran, badu historiko beti hori, eh, hori, zainako saran gogo hori horren antolatzeko. Ez dakit, hoi eh, bon, bezala, sarrak badu bere historioa kontrandisten uh, aferarekin. Eta hoi lehengu batzuk antolatu zuten hori, uh, kontrabandan nola mugat, mugatik urbili ginen, eta lasterketa hori antolatu zuten hori uh, aipatzeko zakuekin, nola zakuekin, uh, lasterketa berezi bat da, zakuekin ibiltzen dire, orduan zen pixkat lotzeko kontrandari eh, eta gauzko lanari. Uh, urtero pixkat modaitate perdintxuak dira, nola pasako da lasterketa hori? Uh, eh, seietan abiatzen da, uste dut? Bai, hatxeko seietan abiatzen da, eta dire uh, beratzi egi egualekoak komidatu eta beratzi paharlekoak, eta egi bakutsetik uh, bi lasterkari. Mm. Eta gero bakutsa be sortzi kilo hartzen dituzte bizkarrean, eta igotzen dire eh, ez lajun kaskoan pixka beraso da zazpifago tokia eh, izena duen toki bat tian bakatu eta araino igotzen die eta jesten dire eta dituzte sortzi kiloko zakoa bizkarrean eta neskak 6 kilokoak Bat dira neskak ere uh, urtero? Bai, urtero, bai, urtero, bai, pare bat, bizpairu, bai, bai, ibiltzen dire, bai duzu behatzi igualdean, eh, behatzi pajaldean, zoinzu dira, eh, denak ejan gabe behar dien, mainan, diautukateko? Bai, bai, lastegina da, ipajaletik izango da, hainoa azkaine, espere eta endaia, xara, baiguji, garazi, senpere eta uhuina. Eta egualdekoak izango dire eh, beja, elizondo, etxalak, ondajabia, irun, lesaka, urdazubi, luzaide eta zugarramordi. eta hori nola iten duzu, eh? Urtero eberginak dira? Bai, bai, urtero behar dira dina, bai, guk eh, hartu ginoen uh, eh, antolakontza hori eta beti egioiekin egiten dugu, bai. Eta mm. lasterkaren autaketa eta dut egiten edo zuek? Ez, uh, egi bakutsak egiten dituzte bi lasterkari horien egitik, eta ez pali mandire da beste egiko eta ikere, bai. Lasterketa, jango nuke, aski laburra, baina trinkoa, gogoja da? Bai, nahiko laburra da, iten ditu sortzi, sortzi kilometra, antxo behatzi kilometro, me nahiko gorra da, da gauza bat da zakuekin ibiltzea janeko, da iten dute saratik eh, kasi bi kilometra zakuekin, eta usten dituzte zakuak, eta gero aldapa goiti uh, nahiko da, bada patarra gor bat hor, eta gero die bez, eh, galtza luzekin, eta gehi uh, beroa, Eta nola laburra den eh, nahiko laster abiatzen dire eta lasterkariak ez dute berantarik hartu nahi, orduan entxeatzen die lotziale misikoari eta hor gertatzen dire eh, bon, gauz batzu batzutan istriputiki batzuek, no, sobra bortzatze dute eta gero ezin dute eh, elmuga iratu bai. Galtzaz eta atorrez kurka egitea hori ere berezitasun bada? Bai, hori da be, beti kontranisteri horretzez, beti galtza luzekin eta eta gaitza luzekin da ez dira oituratuak ez da nio eta segidan izer ditzen za eta pixu asko erumak duzu. Bai, eta gero beste gauza da kasik uh, eh, allapa guzia iruzkitan da ez dute itzalarik eta nahiko, nahiko goga da bai. Hauken dako itzuli bat ere, bada, aurten? Bai, antolatzen du gian eh, itzulian hor eh, uh, itzulitxiki bat hola. Bostetan abiatuko da eta gisa beran ere inditu zakutxiki batzuek. Bizkaijan ibiltzeko eta galtza luzetan eta atoja txuritan ere. Ah, Auk eh, tipiendako edo? Bai, uh, aukak uh, 2000 zazpitik eta 2000 amabi arte sortua dien entzatoa. Izango eh, batentza kilometro bat eta bestentza bi kilometro. Plazan berean? Plazan berean, ba, plazan inguruan da itzulitiki bat eta deneri irikia da ere bai. Behar dute, hoja, galtzaz, bestitua eh, eta atoja beti uh, oitura hori atxigitzeko.